Hemen ditugu emon taldeko kidea konfeti kolore izeneko diskarekin eta esan dugu bezala segidan elkarrizketa izango dugu. Beraiekin gaurko protagonista musikalak emonekoak beraz konfeti kolore diska entzungo dugu eta beraie ire zenbait galdera egingo dizkiegu. baten iluzioak indarrez iziltzen dira Ametzak ametz direla askotan ezaten dute Ezanak ezan da ere agian egia ote eskatu Irri farbatekin no zen oiukazazu Ukalia alta dagokizun AZKATU eskatu Bueno, ba, esan bezala, emon taldearen diska da gaurko, protagonista eta eneko. Eta aritz taldekideak dauzkagu gure estudiotan jadagoneko kaskoa jarrita mikro aurrean eta eserita eta ongietorri amango diegu. Kaixo eneko eta kaixo aritz. Opa. Opa. Eguerdion. ongi ongietorri, lehenengo aldia txantxakun irratian zuek? Bai, bai, bai. enoa ezagutzen mintzat. <laughs> Nik ez da ere baina. Bai. Bueno, pa, ba, aurrea, espero dugu gehiagotan ere izatea. Bueno, emon taldearen konfeti kolore dugu gaurko protagonista nagusia, atera berri duzuen diska da, bagabiga disketxarekin, eta, bueno, ba, pixka bat eh, ezagutu nahi dugu, taldearen nondik norako alerik eta behin, beraz, e, eh, bos pasei urte luze darama taldeak martxan, nik dakidala, ez? Ba, bimila eta zazpi hase ginen. Hori da eh, Azkar pasatzen dira urte. Eta bueno, sei urte hauetan eh, nola, nola junta bilakaera taldearen evoluzioa nolakoa izan da? Konta era? Bilakaera? Bueno, igual ni konta kotzuta hola. Bai. Ez, ba, ziren junta guinean, ba, tipiko ez, lagun talde bat, eh, ondo pasatzeko asmoakin, e, izan zen e, parrandetako ideia bat, eta azkenean, bueno, ba, egun batera, gino, bueno, ba, elkartuko ba. Eta, ba, hasiera guztia bezala, ez? Ba, idea hundiri gabe, e, bertsioa jotzen hasi ola igual ibilginan pare bat urte do. Eta gero, ba, poliki poliki kantak egiten hasi, gero lehengo disko grau ginen, kantak egiten jarraitu eta bigarren diskoa. Hau da bigarren diska beraz. Asko laburtuta, bai, bigarren diska. bueno, eh, arrapala dan esan dugu dena, baina bai ala da, ez, eh, sei urte hauek eman dutena. Beraz, bigarren diskoa izan da, e, ez dakit nik jazuek hasieran zenuten e, ideia hori ondo pasatzearena eta pentsatzen mantentzen dela, ondo pasatzeko egiten da hau. Mm. Baina ja evoluzio horretan agian ja gauzak nola egin daitezke, nola sonatu nahi zuten edo e, ja pixkat e, zehaztuago daukazue? Bai, bai, e, gainera, bueno, taldean egon dien aldaketekin be hori sustatu inda, da, bueno, eldu momentu bat, non pentsatzen du, bueno, e, zer gurogu, zela nahi dugu egin, eta, bueno, oinarteko funtzionamenduakin ondo gauz, baina, bueno, uste ja momentu aldu dela, ba, pauso bat emateko ez, da, bueno, taldea eldutzeko, baina eldutzeko ez seriotu baizik, eta bueno, gauzak beste modu batera egin, baina ae, jai giroa mantenduta eta bueno, giro hori mantentzen. Mhm. Egia da, e, filosofiaz daldatu, ondo pasatzeko helburu egin egiten du, ondo pasatzeko lehenengo gu gainera, mhm. eta ero jende ondo pasazteko. Baina lehenengo lana bai izan zen pixka, e, ez dakit improvisatu ezan, baina bai, bueno, tipiko izaten da baita, ez? Ba, lehenengoa da. Bai, bai. Eta esperientzia gutxiago ere gauza eh, grabatzera korduan igual edo izan daiteke edo... Bai, eta ez bakarri lantzera, oza, grabatzera korduan edo hori, ba, kantuak egitzera korduan be, bueno, ba, zure lehenengo aldia da, eta bueno, ba, ba, hmm. detaile batzuk asten dituzu, beste batzuk ez da gizera, da, bueno, ba, hori, esperientzarekin ba ikasten, soia ez, ba, bueno, e, zer agian, ez oker, baina bueno, zer robetu dezakegu kantuak eitzerak orduan edo zelan, eta orduan, eh, bueno, ba, horreke eh, esperientziak ematen dizuta urteak. Eta, gero, eman ditugun, osea, lehenengo diskotik ona eman dugun aldaketa, eta gero bai, gure artean komentatu gula, jo, kasi-kasi maketa bezala ikusten dugu. Lehenengo diska. Bai, eta ez gara mutzen, eh, del diska hori ateatzen, baina bai... Guretzat bai izan Lehenengo disko horren aurretikan ere maketak izan zen ituzten edo batez? Bueno, bai izan zian grabazio batzuk, hola, e, taldean eginda eta, bai, grabazio suelto batzuk egin Mhm. Baina, bueno, diska atera zen, eta orain ikuste dezute, bueno, ba, saltori oberontze egin dezutela, eta horren lekuko da, eh, gaur aurkezten dugun, hau, konfeti kolore diska. Bueno, eh, amabia besti dazkazue, konta iguzue eh, pixka bat eh, nola junden diskonen lanketa, grabazioa eta <laughs> nun egin dezuen. bueno, e, egisa bueno, aritzek be beste hainbatetan bai patutako or, daukau ordenagailu magiko hori, izan, oin hartez du lan egin, da orain hori joan gara gure e, ideiak e, ordenagailuan ordenatzen joan gara eta bueno, apurka apurka denon artean e, gauzak osatzen egia da ba, bueno, bakoitzak bere ideiak dituela eta gero baina bueno, ideia horrek ordenagailuan sartu eta gero denon artean ba, osatzen joan gara. Orduan izan da beste metodologia <laughs> barri bat guretzako. Bai, taldeki de berri bat sartu du, sartu du ordenagailua. <laughs> Bueno, eraginkorra izan da. Ba, jarri dio zue edo. Ba, ez, ez, ez izan nik ez baina. Hombre, batzuetan burosteak ekarri izkigu, baina, bueno, nahiko, nahiko positiboa izan da sartzia. Beste modua da, baina, bueno, eh, bueno probau dugu eta, ondo joan da. Bai, bueno, eta orduan eh, esaten ari ginen, eh, el disko hau grabatzerako orduan edo eh, zelaguntza izan dezuten edo nola planteatu dezuten grabazioa? laguntza esan edo zu kolaborazio aldetik edo? Bai, bai, edo, edo taldeko seien artean egin dezute grabazio guztia, norbait kanpotikan e... parte hartu du grabazioa. Hombre, egisa da, e, grabaziora horretik ja guk gure grabazio egin da genukan, orduan ja bai izan zala pixkat, e, bueno, gure maketa bat edo uh mhm. -huh. nahiko laguntza izan zen, ez? Eta gero grabatu dugu azula rarismendikin, Bai. Eta bera, ba, kasi, kasi proiektuan sartuta egon da, ez? E, grabazio tekniko izan da, baina baita produktore lanak hartu ditu askotan, pila hala hondu dugu. Ba, zuen hasierako asmoa zuek ekoiztea zan. Bai. Zuek izatea Bai, baina beti nik uste oso aberazgarri kanpoko ikuspegi bat, ez? Uh mhm. -huh. gauzak asko aldatzen dira talde barrutik, edo kanpoko ikuspegi bat. Orduan hori bai izan da kreston laguntza guretzat, teknikaria bera proiektuan sartuta egotea, mhm. Eta gero bai eukide txugu e, eh, La Pegatina, taldeko Adrian da Ruben. Tori bai da talde bat guretzat e, referentia, gainera diskan igartzen dat, ez dugu eskutatzen. E, eh, gero eukide dugu piano jole bat, baita oier, ba, garai baten tuboskap italdean ibilizana, eta gaur egun jospa taldean taldean abiena. Eta gero beste bat, hola topa guinion izan zen guretzat sorpresa, kriston gitarra jolea, kike, mutriku badala, hau lortu guinion asular teknikarian bitartez eta kreston aportazio egin dugu. Eta Axula esan duzu egindula, bueno, bere ba aportazio egindula ere edo bere ikuspuntuakin lagundu dugula desente, nola lantzen du berak hori? Hau da, taldeak lehenengo maketa batzuk pasa eta kontzertutara juten da zuekin edo ja estudioan bertan hasten da bere ideiak askatzen? Ez, kontzertuta esan etorri, e, eh, gara hortan geldi egin eh? baina bai guk egindako e, grabazio horrek. Aurrela hori grabaketa horiek, bai. Bai, jaso zitsula, entzun, entzun zebala, gainera konexio ona sortu zen, osea, garbi zeukan guzen egin Bai, berak ulertu zen, taldean filosofia zein zen, eta zer nahi gendun lortu, ordan, karo, berak hori ulertzerakoan, ja, ba, izan zen kriston laguntza porque gainera hori, ba, ba, batzutan, ba, bueno, pertsona batek aldotzu bere ikuspunta eman, baina ez badako argizuk nora aldu nahi desun, ba, orduan, eh, karo, igual eh, ez da inarra, baina kasu honetan, hori, konexio bat sortu zen, berak eh, argi zeukan guk nahi genuena, eta ordan bere ikus puntutik, ba, bere aportazio egin zitzun da... Bueno, gainera gaur egun, eh, eh, behar kontzartuta teknikari bezala hartzen dara baita. <laughs> Bitsi, Arreman estutzen junda. Bai. Bai, bai, eta taldekide bat gehiago. Gure familian sartu da. Ordenadorerekin parea. Gura bera, taldekide berria. <laughs> Oio, horrela, leian da <laughs> Eta, bueno, bestela, sei taldekide zerate, ez dugu aurkeztu talde osoa. E, ze instrumento erabiltza dituzue taldean? aizeak eta badazkazue? Eh? Bai, daukagu bi aizezko, gero ni trekia jotzen dut, eta gero ba, gitarra, bajo, bateria... Eta hotxa. Eta hotxa. Eta mhm. hotxa. Eta seien artean eh, lan egitea, ze mouzko esperientzia izaten bueno, da. Hor... Asko zeate, asko zeratela uste duzu, eh? edo neurri. Lanak nahiko banatuta, euskago gure artean, abestiak egiteko e, garbi daukagu zenik egingo juna bestiak, e, garbi daukagu zein arduratuko dan, ez da egit, kontzertutako lista egiteaz, tontokeri bada, baina e, garbi daukagu zein datuko dan kontzertuta geruateaz. eroateaz, Tontakeri arduratzen denak bueno, entzute baizu. Ez, ez, ez, Tontakeri bat ez da. <laughs> Ematen da, baina ez da. Baina esan gure da, azken finan esen eh, bat eta pertsona gehiago izan, ba, bueno, e, eh, karo, adostasun batera eltzea, dotanak gauza berdina itzerakoan, ba, karo, horre kaos momentu bat sortu lehik, ordan daukagu apur bat banatu eta, borka esken binean hori izaten da, ez? E, eh, todos por el todo, baina eskenen ez da inor gaitzen, osea, kamisetak ari dez, bai. ba, ah, ez da no gabitz gauza berriñera pentsatzen ez, ba, hau eta, eta kamisetak astuta. Ordan, eh, heldu izan momentu bat ingendu duna, bueno, oasan banatzera, ardurak, orduan, bueno, ba, gutzi gara bera, izango dira horrela, horrela, eta, bueno, orduan, e, hori da asko izatean abantaia bat, eta uh desabantaia, ba, bueno, ba, ideia gehiagi, ahirian. Ba, gaina, anekdota bezala, gogoratzen naiz aurreko kontzertuan, zornotzan, e, justo genuen ja probak eginda eta ja publikoa zegoen, eta kontzertu irtetzeko garaian genuen, <laughs> eta ez zegoen listarik, <laughs> ez dena tokian. <laughs> ba, bitxu, tontakari ba, bat ba, ematen da. Tontakari bat, baina da, Pasatzen dira, eta bueno, horrela ikasten da, ez? Ba, Nik uste dara beste gauza ikasi duguna gainera, eh? antolatzen... Zuen artean. Bai, gure artean antolatzen. Oso, oso, da aurrera iteko. Denak bergarak zate o... Ez. ez. E, bai, hasi ginean dana bergara ginean, baina hiru bergarak gare. Tromboia, bateria eta ni. Gero... Eta baina bergara, bestea gainontzekoak bergarara tozen saiatzera, edo bai, nola bai, bai, Bai. bai. Hau bizkaitarra, baina, bueno, kasi kasi gipuzko harra bezala. <laughs> <laughs> bueno, bueno. Naiko bizkaitarra zeate bezala, ez? Bai. bai. Guga eh, bipolarra, bipolarrak, segun zetako batea. Interesatzen <laughs> batea eta bestera, ez? Bueno, amabei abesti egin dituzue disko honetarako. Eh, sormena, aipatu duzu, bueno, ba, gutxi gora bera ere esperientzia horri hori dela eta ba, hobetzen jundala edo ez dakit, e, zuek zeben burua ikuste duzue ja komposizioen aldetikan eta egonkortuagoa? Bueno, bai, baina bueno, oina hasi gara hori egonkortzen, porque ikisa esan ben ez da bakarrik aldatu lan eitzeko modua, baizik eta e, eh, diskoan zuten bozuk konturatzen zara musika be, bera ez da dala bardina. E, eh, esan estilo berri asko sartu dugu, rumbak, e, kumbiak, eta karo, hori guretzako izan da, ez bakarrik lan eitzeko modua, esik eta estilo berri bat lantzeko, gauza berri bat orduan, karo. Izan da, apur bat, e, bori, ba ikasteko prozesu luze-luze eta handi bat, eta sentzudan, eta handi, bai, alde batetik lan egitzeko modua, beste aldetik taldearen e, filosofia hori gauzak banatu, lanak, kantolatu, eta beste alde batetik estilo berria jorratzia, ez? Orduan, karo, orokorrian, ba, bueno, oine e, esan aldogu, diskonei esker ikasi dogula guzti hori aurrera eramaten eta bide hartu dogula. Orduan izan da ikastaro prozesu luze bai, eta gogor bat. <laughs> Piskat burugu ere bihurtu azala, ez? Bai, ni, ni personalki bai, bai nintzen, ba, venga, aurrera, aurrera, aurrera. Eta igual bai ikasi dugula, ez, lasai. <laughs> Igual, e, e, eh, Eiago hausnartzen gauzak. Hori bai. egisa esan be bai, badagoz bidetik eratu kantak. eta ba, badaude baita lokalera jun, eta ez dan irten eh, ensaiuak. Hori da, bai. Mhm. egunak eta unak joan, ideia balandu eta gero ikusi, ba, igual, ideia hori ez dela helduzun nahi zen un punto horretara, eta orduan, ba, bueno, ba, bastertzen dozu, edo, bueno, izten dozu alde batera, beste egunen baten agian, e, eh, inspirazio baldin bat hor balantzeko, baina, bueno, bidetik eratu dira ideiak, eta hori da, bueno, exigentzia apur bat jarri dugula, autokritik, eta, bueno, ba, egin lana, ba, berri, berrikusi, eta pentsatu, berrau da nahi duguna, ez, da, bueno, orduan, e, eh, karo, ba, emaitza, ba, bueno, Mm, esan alda ba, nahiko positiboagoa dala uretzako, porque hori, ba, erdizka daudez nideak ba, alde batera itzi ditu, baina, bueno, Ba, gero nik uste tona izan dara baita, e, ez gula, hola aurreritzi askorik euki, ba, ba, merenge bat egiteko abiaz guk bizita osoan ez dagoen merenge bat, <laughs> eta rumba bat. <laughs> Guk egiten dugu rumba gure gure ikuspegian arabera, Joder. emonen arabera, merenge baita gure ikuspegian arabera. Eta yeah, nik uste hori dala beraz garrisa gainera. Eh? Akorratzen naiz rumba egin gendun egunean etzera bidian e, kotzian bueltak ematen burua, eh, jo, nik gaztetan, gara, hau da aldatzen da, baina gaztetan, jo, zutagarra garra muerte eta ez dakisa eta bestia, da, este, zeinek esango sotzan nire amari, nik bukatuko nela merenke bat jotzen. <laughs> Eta diskoan probatzeko, ez? Gara, eta baina pentsatza zure, eta hori, bueno, ba, ba, norbera aberazten da, bez, da, eta arronago, ba, bat bat egitean, baina hori da gauzia, ez? Jo, zeinek esango leuke nik bat eingo nema, ba. Eh, bueno, ba, eta gainan merenge kainero bat, eta jo, da bai, bai, bai. gustora. Ta gabe ba, bueno, gauza berriak ikutu ditugulako eta eta gainera gustora eta uno emaitzarekin posi Aldaketa de xente, beraz, esan daiteke zuen ibilbidean diskonek ekarri dituela, aldaketa de xente, eta gero hori ere igual kontzertutan eh, somatuko da. E, zuen emankizun berriak e, guztiz diferenteak izango dira aurrekoekin alderatuta, kanta berri hauek, estilo berri hauek jorratzerakoan, zakit horrek ere publiko desberdina eramango duen, nola ikusten Bai, bueno, egia esan ontxe hasiga, eh, kontzertutan eta pixkat ez dakitan garai honena bai, bai, eta kontzertutan eh, gare probatzen, ba, hau kendu, hau hola ingo du, ez dakit zer, ba. Martza hartzen, ez? Eh, bai. esan, bueno, egia esan, talde berdina da eta ez da. esan alda, ba, bueno, talde berri baten bezala garela, Orduan hau da ezagutzen prozesua eta martza hartzen gabizela oraindik eta bueno, dan dan dana berria danez, ba bueno, da hasieratik astia bezala. Dardan, ba-, ba, bueno. Ba, eta azkenean jendeak ere horrez autuko haitxu, zuzenetan, ez? Hori da, ondino... Bizkatera da, baina nik uste zuzenetan dala pixkate... Eh, ondino mm. prozesu horretan, gau, ezagutzen prozesu horretan, baina bai, bai, arrazoi daukazu, eta bai, eh, emanaldia ere desberdina izango da, baina, bueno, zentzu guztietan taldia desberdina, orduan eh, emanaldiak barne. Desberdina. Hortako onena etortzi emanaldi batera. Oh, Nun dazkazu e, kontzertuak, lotuta dazkazu e, zerbait? Eh? Ba, bai, daukagu larun bat honetan oi hartzunen pagoan, uh mhm. -huh. bizardunak taldeakin batera arituko bazala. Eta festa aseguratua. Bai, bai Moneta bai. bizardunak, ba, talde festiboak, ez? Osun? Bai, bai apirillak bai. Festa eta garagardua <laughs> aseguratuta. pagoan izan da. Bai. apirillak amaika gazteizen, mendetarekin, gaztetzian, Gero. Eta gero badaukagu, bergarako taldea izan, bergarako jaietan joko du, maiatza maiera aldean, maiatza ba, gogei ustu dala, gero ba, ekainean badauzkagu pare bat ba, Badaukagu baten bat, eta bueno, bai, badago Elkarrizketa bentzuten dutzenek behintzat gertuen daukatena, oi hartzuneko izango da, non, e, barkatu noiz izango dala? Esan izango dala, arumat honetan. Kontan. Pagoa, pagoa, pagoa oi hartzunen, earki. Bueno, bastakit zerbait gehiago daukagun gehitzeko diskonen inguruan, edo zuen taldearen inguruan. Seguro hemen dikertatzen goratuko gazela. <laughs> Bai. <laughs> Beti berdin gertatzen da. Urrengo bateako orduan apuntatuko itxugu. Ordenadore hortan apuntatuta esan urrengoan hau. Gustora. Ez, ba, bueno, igual videoklipa eh, atera dugula, esatia. Ah, bueno, bai. Konfeti kolorea bestiana. Eta YouTubeen dago. Youtuber ikusi daiteke. Gusteko, así que. Zuek ere badakazu e web horria, emonmusika.com, ez da? Bai, web horria eta gero sare sozialetan egiltzen gaur. Kaina pixkaten batean. Bai, <laughs> Bueno, ba, amabia besti dauzkagu, eta zuek aukeratu beharko zuen, nahi dezuena, gure elkarrizketa agurtzeko eta entzulei eskintzeko. Ba, nik eneko bak aukeratuko da gana. <laughs> Asi, jozu. <laughs> Bai, venga, bota. Bota, neko. Bueno, ba, nire guztoko, na orduan, esango, konfeti kolore. Konfeti kolori, hau dugu, e, eh, zortzi garren kanta, bertxe prestatuko dugu, eta esan bezala, ba, gure gaurko elkarrizketa hau agurtzeko, ba, hau xe da zuek eskiniko diezuena gure entzulei. E, eneko, aritz, Bai. Bai. Agoratu ah, naiz, eh? <laughs> Mila esker e, zuek hemen atikan e, eh, gusto gusto egon geha zuen diska honen inguruan hitz egiten eta ja zorte no dakazuen diskarekin. Eskerrik asko eta eskerrak zuei. Eta hoi hartzunen larun bat hontan eh mm, bizardunakekin batera, eh Emon konfeti kolore diska aurkezten. Bueno, bai zen bereko kanta entzungo dugu konfeti kolore Emon. ametzetan Enzino beha izango da La la la Paperezko mundu bat Datorkit garborora Egun karizko agazkina urdina, astronauta kuadrilla Putze gineta airera La la la la la Mundu antze arbira Lurrera tze Goazen nau marrastera Gurbiak dituzten bosko alaiuak Egunak argitzeko da den musuak Baina zu, baina zu, baina, baina, entzun Berdintasuna jainko den lekuan Gozeri gabeko irugarren mundua Baina zu, ei, baina zu, baina, baina, entzun Hortxe, konfeti kolore kanta izen bereko diskan, emon eh, taldea, eguerdiko hotxan magazinean izan, ditugu protagonista gaurko magazine honetako protagonista nagusiak.